Episode 4 A ci duniya da tsinke Ta sauka a tasi sanye cikin koriya a tamfa zani da riga. Bakin abaya ke sanye bisa kan atamfar ta lullubi da bakin mayafi. Tana rungume da fayil haɗe da littattafai da baƙar jaka a ƙarƙashin mayafinta. Ta dubi dama da hagu cikin natsuwa ta ratsa kwalta zuwa wancan ɓangaren. A ƙofar shiga kamfanin ta gaida mai gadin gate ɗin, sannan ta shige ciki. sannu-sannu take takawa har ta iso ofishinta ta zarce ciki ta zube fayil da littattafai bisa tebur jakar da ke kafaɗa ta shi ma ta fitar ta ajiye a gefenta ta gaisa da masinja sannan balaraba abokiyar aikinta ba ta fi minti biyu da zama ba sa'adatu ta zo ta zube mata fayil-fayil bisa teburinta ta juya aisha ta fara ne da duba fayil-fayil ɗai-ɗai da ɗai-ɗai Daga bisani, ta janyo wani fayil ta buɗe ta soma rubutu. Ba ta haɗa minti biyar da fara aiki ba saƙo ya iso gare ta cewar ogana kira. Bayan wani mugun tsaki da ta ja ta yi Allah ya isa a cikin zuciyarta sannan ta tashi ta nufi ofishin ƙuda. Sai ta gyara lullubinta sosai sannan ta shiga. Morning Indo yana murmushi idansa a kanta ƙuri. Morning sa. da mayan masa a ciki ba tare da ta dube shi ba. Aisha na kira ki ne don in baki dama in kina da bukatar hutawa a yau to kina iya tashi aiki yanzu. Amma da yamma ina inviting ɗinki sai ki shirya mu ɗan fita. Kin ga daga nan sai mu biya kanti ki zaɓi wasu zannuwa da ‘yan takalma. Saboda naga kamar suna yi miki ƙaranci. Duban da ta yi masa ya gamsu bata fahimci inda ya sa gaba ba. Idan mata ta fahimta, to bata lamunta ba. Ana ta sami kanta tana mai jefa masa tambaya. Shin yallaɓai kana nufin talauci ke sanya ni saka wannan hijabi? Ta ci gaba, idan abin da zuciyarka ke shawara maka kenan to kayi babban kuskure, Ina lullube jikina ne don bin umarnin Ubangijina, in kuma sami damar tsare kaina daga maza masu leƙe-leƙen tsiya irinka waɗanda ba sa ganin zare sai sun tsinka. Duk da zuciyarsa ta so su da wannan kakkausar magana ta ta, ai sai haɗe ya tankwasa murya, Aisha, Ba wai ina nufin baki da sutura ba ne, sai dai na san komai girman kogi bai ƙiyayyafi ba, don haka ki daure. Da sake dubansa a wulaƙance, ni dai kan alhamdulillahi, na amshi abin da kai niyyar bani na kuma maishe shi gare ka ba ni bukata a kai gaba. Cikin damuwa ya buɗe jakarsa ya fi kuɗi bandur-bandur sai ya miƙa mata, Aisha amshi wannan. in kunyar fita kike tare da ni sai in baki kuɗin mota mu haɗu a can ko? A'a, wallahi na yafe, da kau da kai daga kuɗin. Aisha baki ƙaunata? Yana girgida kai Yalla Yallaɓe me ya hana? Da mayar masa murya tana nuna alamun gundura da maganganunsa. A ni dai baki ƙaunata. Yayin da ya fiddo wasu ƙarin kuɗin ya gama da na farko, ya miƙa mata. Ina ƙaunar ka mana, ta sake ba shi amsa. To, ki nuna mun. Sai muke tsaye ya kewayo wajenta, ita ma ta yi zambur tashi daga kan kujera. Kamar yaya fa? Tana matsawa da baya. Kamar haka, yana ƙoƙarin ya riƙe hannuwanta sai ta buge hannunsa. Aure kaɗai ke halarta hakan. Sai kuma ya zauna, ita ma ta zauna, Aisha, kina shakkar ba zan iya auren ki ba ko? Ko kaɗan ba ni shakka, furcin hakan ne kaɗai tsada a harshenka. To, ina tabbatar miki daga nan, ya kama harshensa, har zuci sonki nake da aure, kin yadda? Ta gyaɗa kai bata ce komai ba. Sai dai ina so ki fahimci wani abu guda. Shi aure ana yin sa ne domin fahimtar juna, saboda idan aka fahimci juna tun farko, to ya fi kyau da danko. Ta katse shi, yalla bai ban gane abin da kake nufi da mu fahimci juna tun farko ba. Yi ajiyar zuciya, ina nufin mu ɗan sami lokaci aƙalla sau ɗaya ko biyu mu fita tare daga nan sai a yanke sadaki a ɗaura auren ko? sai ta daga kai cike da mamakin yadda Alhaji Kuda yake ƙoƙarin haɗa hankalinta da na karamar yarinya masha mama. Ita dai bata ce komai ba ta sun koyar da kai kawai. Aisha baki ce komai ba. bai mai zan ce maka, ina nufin ki yadda da ni kamar yadda na ɗauki ruhi na gaba ɗaya na ɗora kan Aisha. Duk da cewa ko da kuɗi aka haɗa ta da Alhaji Kuda tana jin ba za ta yi auren fasikin mutum kamarsa ba, ta dai daure ne ta buɗe baki. bai me zai hana a fara gabatar da zancen sadakin gaban iyaye na daga bisani a ɗaura auren kaga kenan ba fita so ɗaya ko so biyu ba idan kullum za mu fita ba mu da fargaba komai don shaidu sun shaida waliyena sun baka naka sun karɓa. Ya san ta ɗago wayansa, sannan amsar bai masa daɗi a zuciyarsa ba, ya ce, Aisha, idan mun fita ɗin cin jikin jikinki zan yi, ko kin samu labarin ina sai da kawunan mutane ne. Ko ɗaya yalla bai iyawa ne dai ba zan yi ba. Daga nan da miƙe tsaye. Aisha magana nake, yana wani marereci wuya yana ƙoƙarin riƙo mayafinta don ya sami damar shafa mata maganin. Aisha dai bata saurare shi ba ta yi waje abinta, ita kan wannan mutum ya fitine ta ba ta san yadda za ta yi da shi ba. Kai mutumin ya na ganka ka yi zugun haka. Cikin damuwa ya ƙaƙalin murmushin dole tare da gyara juyi akan kujerar, babu komai rayuwa kawai. ɗazun nan muka yi gamo da mutuniyar takalantana. Ya dai, in ce dai ka ba ta kwangilar da take nema na kawo kujeru da tebura na sabbin ofishinku. Kuda aka taɓe baki, duka na ba lantana ta je ta yi ta fama. <laughs> Ha ha ha, in ji Alhaji ɗan baku. Lantana lantana, a lalle ta ɗau sa'a a kanka. Ya bushe da dariya, ni ma ai na ɗau sa'a a kanta. Dan ba'u ya ce, Kai ka bari don Allah. Yana dariya. Kuda ya dube shi, tab ɗija Hakan nan kake zaton ban san ta ba bata sanni ba babu siɗiɗi babu saɗaɗa za ta ci riba irin wa'annan maƙudan kuɗi fa yau? Haba mutumina, duk gintsewar fuskan nan tata da tsare gidan? aha in ji Alhaji Kuda yana zumbar baki. Shin, wa tafi fuskar shanu? ai wannan takardar kwangilar ba ni na rubuta mata ita ba sai a bisa katifa mai laushi kuma sa'a ta yi kaɗan ya rage ta tashi a tutar babu alhaji ɗan ba'u ya sake kwashewa da dariya kai mutumina ba ta biya ba ne cikin zumbura baki tuna mani sunan kunun nan da babu tsamiya babu sukari gaba ɗaya suka kyakyace da